One, two, one, two. Hello, hello. Mela, 11 ta' Mejju 2016 sa' Mimurgo. Ehm, qabel nibdew il-ħajja tiegħek, ħanibdew minn dan ir-ritratt partikolari. Ritratt fej qed tgħidilna li hemm missierek inti, hemmhekk hemm miktub jekk qed narfuha sew, Qisha Mickey Mouse Dance Band. Għidilna naqas x'inhu u ta' liema żmien min huma? Hala, dak kien fin-1936 għax mar-ritratt hemm l-annu, 1936. Dak is-Silver Eagle, il-Furjana. Is-Silver Eagle qegħdin ngħidu d-dar fejn illum jgħixu tal-familja Galea. Ejwa. Silver Eagle. L-istess hija. Issa, in-nies huma, il-Papa tiegħi Rosa Giomurgo bil-vjolin quddiem. Li qiegħed bil-wieqfa fuq il-lemin. Iva. Mike Spiteri, ngħidulu l-bididdu, bi fuq il-pjanu. Sewwa. Ċarli Ċangura fuq id-drums. Li hemm fin-nofs. Fin-nofs, bis-saxophone. Huwa Brown, insejt x'ismu, ma nafx x'ismu, insejt x'ismu. U perrone bit-trabbit. U nisten wara dawk kor? Le, dawk, le, mhux kor. Hemm iċ-chocolate boy hemm fin-nofs, dak iż-żmien tal-chocolate boy jbigħ is-sigaretti u dal-affarijiet u l-chocolate boy. Kien ikun impjegat tal-istabbiliment. U l-oħrajn waiters u barmen. All right. Hemmhekk qabel kienu jsiru ġifieri d-dances, kienu jsiru shows. Jiġifieri din hija s-sala l-kbira tad-dar ta' Galea llum, hux hekk? Da żgur, mela. Għax il-kobor tagħha ma naħsibx li. Le le, kbira, kbira hemmhekk. Il-kamra l-kbira. Il-kamra l-kbira hemmhekk iva. Interessanti. U jien nassumu naħseb la naħseb li fuq kbira, issa għax kellhom b'sala kbira fuq. Għax bdejt naħseb li naħseb li kif fejn ir-rekord. Inti tiftakar li ftuħ is-Silver Eagle? Le, ma niftakrux. Ma tiftakar missierek ma kienx jgħidlek barra. Kien hemm bieb in-naħa tal-Gotti. Sewa. Mhux in-naħa fejn minn fejn dħlu ġifieri l-familja Galea tal-Gotti. U nsejt x'isimha. Kienet għamlet bar żgħir. Bar żgħir ġifieri. Ġifieri dak biss niftakar jien. Is-Silver Eagle. Il għaliex bla dubju din l-intervista minbarra inti ħa nitkellmu ħafna dwar venues differenti ta' fejn daqqejt inti. La qed nitkellmu fuq Dia nitkellmu fuq Silvi. Tiftakarhom jgħidu minbarra dances x'kienu jagħmlu hemmhekk? Nismagħhom jgħidu. Qatt ma niftakar jiġifieri ma jgħidu hemm jiġifieri fi żmien il-gwerra, fi żmien il-gwerra, hemm kienu jiġu perkażu nisa boxers itellgħu n-nies baħrin jiġġieldu magħhom. Mibnija fuq is-Silver Eagle, kien hemm dances, dancers, revue, kantanti, kien hemm ħafna affarijiet. Jien xi ħadd jiġi mill-mara kienet għamlet ir-reception tat-tieġ hemmhekk. Ġod-dar tal-familja Galea. Mela ejja ninsew dar-ritratt u nibdew fuqek. Sammy, inti twilidt 13 ta' Awwissu 1936, dik l-istess sena tar-ritratt. Għidilna xi ħaġa dwarek, meta kont tifel, fejn twilidt, fejn kontu toqogħdu? Eh, twilidt jiena l-Furjana. Il-Furjana l-Furjanew Balzunetta. Balzunetta, Balzunetta twellidt jiena. Mhm. U mbagħad jien twilidt propja faċċata Faċċata fejn joqgħod Samigallia. Għebt dar hemmhekk u twielidt hemm. U mbagħad minn hemm morna Conservatory Street. It-triq ta' warajha? It-triq ta' warajha. Morna f'żewġ postijiet waħda darba faċċa n-naħa l-oħra, u mbagħad morna noqogħdu quddiem il-mall meta farfarna. Ġifieri dejjem fl-istess area bqajt. Dejjem dejjem il-Balzunetta. Issa meta konna żgħar aħna, Konna nilagħbu futbol, nilagħbu bis-soldati, nilagħbu il-boċċi, nilagħbu ta' cowboys dak iż-żmien, jiġifieri il-mall kien imfarrak, biċċa tal-mall kienet imfarrak. Inti tiftakru l-mall magħluq bil-ħajt? La żgur dak kien hemm magħluq bil-ħajt, imma kien kollu mermer, mermer bil-ħajt. U mbagħad kienu waqqgħuh u rranġawh ma nafx liema sena. Għax kont niftakru, u konna nilagħbu hemm ħafna, meta konna tfal, u konna mmorru xi tokis. Kien hemm tokis Conservatory Street? Crystal Palace. Crystal Palace. Fibni, sa dak, issa ngħidlek storja ta' Crystal Palace. Ta' Crystal Palace kien hemm ċertu wieħed ċisju li kien piluzija mill-Ħamrun mill-Għarija u kien Mall Għawda. U mbagħad konna naqtgħu perk ma jkollx tat-tfal li konna ngħidlu Sur Ċisju għandna xegħlin biss daħħalna tlieta ejja x'hekk jiġi tal-kontroll jarrestani. Illum x'qiegħed jintuża dal-post? Dak sar dak kien garaxx u mbagħad sar garaxx. U minn garaxx illum il-ġurnata lanqas naf x'inhu proprja naf il-magħluq hemmhekk imma jew għadu garaxx Jpoġġu l-karozzi ma nafx eżatt fih. Mela, inti kont tgħix f'Balzunetta u semmejtilna li kontu tilgħabu filgħodu u l-mall kien bil-ħajt magħluq, tajjeb inkunu nafu li l-mall kien bil-ħajt magħluq min-naħa l-oħra. Iva. Biex tmorru intom għall-knisja tal-Frunjana tieħu dduru d-dawra? Da żgur. Ma kien hemm ebda. Le le konna le le konna naqsmu. Eh kien hemm ftuħ fil-ħajt. Iva, iva, iva, iva, konna naqsmu fejn hemm il-dak aħna. Issa, filgħaxija imma Balzunetta kienet tinbidel. X'kienet l-atmosfera Balzunetta fil-passat? Filgħaxija, hemmhekk kien hemm il-bars. Jiġifieri f'kull kantuniera, pereżempju l-ewwel kantuniera kien hemm il-British Empire, il-Palladium u l-flagship. Il-flagship kien maqsum fi tnejn. Il-bar u r-restaurant. Ir-restaurant semma flagship għax tal-istess familja. U mbagħad it-tieni dak kien hemm il-Klondike u l-Follies. Dawk il-mall kollha dik it-tlieta. Quddiem il-mall. U mbagħad taqsam it-teppa sejra l-blokk l-ieħor kien hemm il-Cold Box. U mbagħad quddiem quddiem ix-xagħra kien hemm Salvo Sbar. Aha, Salvo tal-Luminata. Le, Salvo Grima kien jilgħab il-futbol. Kien jilgħab il-futbol. Quddiem il-Gotti kien hemm l-Old Brown Jack. U kien hemm darba li għad l-ekina ta' Silver Eagle ġaj. Dak kollha Balzunetta. Essa jibeta Bdejt il-vjolin, kont żgħir. Sewwa. Bdejtu mal-papa tiegħi. Għax jien kont kien jistudja dar, il-papa tiegħi ġie d-dar, konna bażu xi njabajt u sejjer hekk nilgħab. Qalli nagħmlek il-vjolin, qalli trid għedt lu iva. Li huwa l-istrument li kien jdoqq hu. Hu. Mbagħad xtarli vjolin żgħir, saħħ, mingħand is-surmast li kien jgħallmu, Agostino Camilleri, Alla jħfirlu. U bdejt, beda jgħallimni. Imma ġara li la bdejtu jiena meta fil-47 le, sorry, fil-sitt xhur waħdi. Kemm kellek żmien inti? Dak iż-żmien xi seven. Xi tmien snin kellek? Le, nine years. Disa' snin. Nine years. Ba' bħal xi sitt xhur sena nitħaddet nitkellem ġifieri ndoqq waħdi. U mbagħad eh, ġi s-sur Bas li kien jabu, Agostino, kemm ta' għandna tiegħu alla għalajt it-tifel jiġi ħana raħda xi. U mort għandu insomma, u Alla jħaddidh il-lezzjonijiet senza interessi. Ġifieri ma rridx flus b'xejn. U bqajt għand Sur Maska Billeri. Fejn kien jgħallmek? Il-Furjana. Stess. Sada Magazzini. U mbagħad meta kellt 13 years. Ġifieri sa 13-il sena inti dejjem għand Agostino Camilleri. Ejwa, sa 13-il sena. U mbagħad bdejt indoq fi knejjes, kien ġie ċertu wieħed Salvu Merċija li kien ikun bil-kuntrabaxx, Għaliex ma qalli trid tiġi magħna għall-Milied u l-qdisa tal-Milied? Għidtlu jien. Qalli Alla, għallejja qalli mad-djaknu. U mort mad-djaknu jien, il-qdisa Ħaż-Żebbuġ. Biex mortu Ħaż-Żebbuġ dak iż-żmien? Dak bil-private kienu jiġu għalina l-mużiċisti kollha. Kien jiġu mal-mużiċisti kien hemm xi tlieta mill-Furjana u daw, morna Ħaż-Żebbuġ. U minn dik in-nhar bqajt, u mbagħad bdejt Bdejt nisma' perkażu l-jazz jien, Stefan Grappelli, John Venuti u kien hemm xi violinisti oħra. Waħd kellu sabiħ dan is-sid jien. Differenti milli daqqitu l-Knisja. U ħafna, ħafna. Imma still, still, la jkollok il-feel tal-jazz, iddoqq kollox iddoqq aħjar kważi. U mbagħad morna bdejt insomma nisma' u da u bdejt immur f'xi bar. Medie Herrera, pereżempju, Cinque Ports, hemm Ġużeppi, nkun naf Ġużeppi Rieħ, Speditu, dawk kollha, Mar Miki, fimtni? Dawk kollha kont indoqqhom, indoqq magħhom. U bdejt nidra nidra kont niswingja ħafna, fimtni? Qed tgħidli li kont iddoqq f'xi bar? Għax kellek il, it-tiju tiegħek kellu l-bar, simma. It-tiju tiegħi kellu l-bar. Imma jien mhux għand it-tiju bdejt. Sewwa. Mhux għand it-tiju bdejt jiena. Jien, jien l-ewwel ma, l-ewwel ma bdejt, bdejt il-British Empire. Kien hemm Herrera jdoqqeb u bdejt miegħu. U mbagħad mort il-Folis kien għad tat-tiju. X'kien jismu? Il-Folis, il-Folis. Sarassetta jew Balzunetta? Balzunetta, Balzunetta. Il-Folis u kont daqqejt hemmhekk ma' ċertu wieħed jgħidulu Speditu. Mbagħad it-sew telaq hemmhekk, ħadu ħaddieħor isu għappajt ftit hemmhekk, u mbagħad mort erġajt il-British Empire, mort il-Flagship, dak kollha ġifieri, mort ma' Bididdu kien il-Palladium, Li kien Tokis? Le, le, le. Tokis Crystal Palace. Dak kien eh, bar. Kien bar. Music halls kien hemm barra Silver Eagle jew kollha bars? Bars, bars kienu. Ma kollha bil-mużga. Bisfin? Bisfin. Sew. Ah, Ġri kellhom spazju kienu kbar. Għadu kbar ħafna, ngħidlek, tintilef fihom, stbali kbar. U bad biex meta tellaqit kollox, eh, it-siju kellu ħal Klondike. Minku? Ej, it-siju minku. U sa tant kont konna ndoqqu. Jiena u l-kuġin tiegħi Sami Galea. Li huwa minn Balzunetta wkoll. Ujja, id-dar tiegħu kienu joqogħdu Conservatory Street u kull nhar ta' Ħadd konna ndoqqu xi biċċiet sinfoniji jew da fimni, xi biċċiet Taljani U da. Żomm naqra la semmejt 'il Semigallia. Intom qegħdin tliet kuġini bl-istess isem. Iva, erba'. Terġa'. Konna. Għax hemm tnejn Murgo wieħed miet Lino. Kien il-parukkier. Għal dak kien Salvinu wkoll. Bħali. Għax mhux semmi Salvinu sabiħ għax. Mħabba l-istage, mħabba jiena u Murgo. Mbagħad hemm Sabrinu Gallia, Gallia u Sabrinu Messina. Da hija timsifel Sabrinu Messina. Imma jdoqq ukoll. Iva jdoqq il-pjanu. Ġifieri meta kontu tmorru għand Sammy Gallia tippruvaw kull nhar ta' Ħadd, kontu tkunu tliet kuġini? Le, le, fil-bidu konna nkunu jiena u Sabrinu Gallia biss. Biss. Biss. Indoqqu ċertu bsot Taljani, Perazzo da Sargento, Santa Lucia u dal-affarijiet, bil-bżonn junu da. Imma mbagħad meta Salvino Gallia anki mar Ruma jistudja, sadattant imbagħad bdejt indoqq ma' pjanisti oħrajn għal pajjiż. U mbagħad meta ġie mill-Italja erġajna ltqajna bdejna da u mar l-Ingilterra. Kien għand Stan Tracey, pjanista kbir, u Bela Sarge. U meta ġie, ġie mod ieħor, stil mod ieħor li kont inħobb jiena. Leo Malta perkaw dak iż-żmien strand kien jgħidlu stride. Il-pjanisti bu, bu, bu, bu, u mhux chords bħal llum, fhimna. U qgħadna hekk. U l-ewwel daqqa li daqqejna kienet Blue Moon. Bil-vjolin. U meta bdejt invarjaw da, bdejt nieħu pjaċir nisma' l-chords. Wara ftit, wara xi sena, sena u nofs, qalli għax ma taqbadx is-saxophone, Sam? Għedtlu le, għedtlu, għedtlu f'xogħol li nħobb jien. Bqajna ndoqqu flimkien, għamilna żbien twil. Flimkien min? Jiena u Sammy Gallia. Kien għadu ma daħalx Messina u ċangura? Le, le, u ċal ċangura, ċal ċangura fil-bar, ma għetna li kanti t-siju. Fil-Klondajk? Il-Klondajk, da konna ndoqqu għem. Il-Klondajk il-lum huwa xieġiġ bibin li lem mill-ħanut, ta' Gallia, hux hekk? Iva, sewwa, sewwa. Sewwa. Hemm il-ħanut ta' Gallia bl-istrumenti ta' ta' Kien bazaar ftit ilu. Sewwa. Issa ġara li kont qed indoqq u l-papa tiegħi kellu ħabib tiegħu, saksafonista kbir kien, Amerikan, Juice Wilson. Juice Wilson. Kien jiġifieri kull. Kien iswed, kien spiċċa minħabba l-servizzi. Fimna? U Għadt, We think so, Joe, qalli, Yes. U mbagħad tqattilna. Żomm naqra, is-saxafon kien għadu xi ħaġa ġdida għal Malta dak iż-żmien? Le, le, le, le, le. Kien ilu? Ilu, ilu s-saxafon, ħafna żmien. Dak qed ngħidlek fin-1936. Għax il-violin huwa aktar xi ħaġa klassika. Għax qabel, qabel kienu, pereżempju, jordnaw l-violin għax il-violin kien ikun ikun il-bands, il-bands ta' dak iż-żmien f'daw il-bars balzunetta u strada stretta. Iktar kien ikun hemm violini jew iktar kien ikun hemm saxafon. Violini iktar. Violini. Violini. Imma bat ħanajlek mhux kulħadd għax kulħadd kien iqabbad pjanu u drums. Ejja kont imur b'xejn, aħalluni mur. Issa tant kont kebżer, kont ikun żgħir, kienu jgħidulu ġej tal-biċċa, tal-biċċa l-pulizija. Naqbad il-vjolin b'kollox u nistaħba. Għax kien għadek taħt l-età? Ta' żgur, ma tistax toqgħod hekk bimna. U ma kienx ikollok il-badge? Le, għax tkun under 18. Għad tittarani, naqbad il-vjolin, u nistaħba. Il-Klondike, meta konna ntuq il-Klondike. Jien, warajna barab dak kien hemm tiegħa, tiġi għal-ġnien. Kemm-il darba perkawzun naqbeż fil-ġnien u jnowluli l-vjolin. Fimni? Biex ma jaqbdekx il-pulizija. Biex ma jaqbadix il-pulizija. Issa ħalli għax is-suġġett kien jaf ta' ma kien jagħlaq għajnej waħda. La ma ranix, ġurament ma ranix. Ġieli daqqejt Strada Stretta. Strada Stretta daqqejt ukoll, għamilt ġbien u bad bis-saxafon. Fej? Daqqejt il-Lucky Wheel. Sewwa. Il-Lucky Wheel daqqejt. Daqqejt l-Splendid. Hu kollu. U daqqejt ftit il-Folies Bergère. Il-Folies Bergère ta' Strada Stretta. Ta' Strada Stretta. Għax kien hemm tnejn. Da żgur, mela. Folies Bergère kien ta' Curmi jidhirli, hux hekk? Le. Ta' Giovan, le? Le. Folies Bergère mhux ta' Curmi kienx, kien ta' min jgħidulhom, mhux Curmi imma dawk. Ara, dawk kienu aħwa, żewġt aħwa, tlieta, wieħed fil-bar. Luigi bil-vjolin u Ħoss Ġużeppi bil-pjanu. U jidhirli li kien għall-uffiċjali biss, ma kienx għall-baħrin. Imma dak fi żmien qabel, jiġifieri qabel ma bdejt jiena dak. Jiġifieri għidli din, l-atmosfera ta' flaxija, strada stretta, dak iż-żmien turisti ma kienx hawn, it-turist kien il-baħri. Il-baħri, baħri u suldati u da. Dak iż-żmien. Kien ikun hemm peress li jinqabdu bil-lieva dawn, naħseb Juice Wilson wieħed minnhom, nies li jinqabdu Nies li jkunu artisti kbar li jinqabdu bil-lieva u jispiċċaw hawn. Le, le, ħa ngħidlek, jiġu hawn, jiġu hawn, baħrin u suldati u dawn kollha, fhimtna? Issa ġieli tinzerta per każu, kien hawn, fhimtni, artisti hawn, veru li ġew hawn Malta per każu, ma huma mhux ħa jiġu f'Sażazzetta. Kien hemm dak il-kantant hawn, ħarġu, ħarġu, ħarġu Paul Warnow. x'kien jismu? Frankie Vaughan. Frankie Vaughan. Dak l-istess, dak minn hawn Malta. Dak kien telgħu l-Premier, fimni, u baqgħu ħbieb u da, mar barra, pop. Hu kien wieħed mit-top fis-sixties u fil-fifties. Mela, semmili Are. Ehm. Għidli dar ritratt, hemmhekk fejn? Hawnhekk il-Kenner. Il-Kenner qegħdin ngħidu. South Street. Triq nofsinhar ma' iva. ġemp it-Teatru Rjal. Iva, faċċata ta' Teatru Rjal. Sewa. Da kien l-unika nightclub dak iż-żmien Li konna nduqqu l-jazz, fis-sixties dak. Fis-sixties, early sixties. Dak konna jiena, Joe Cuomo, il-Puse, Frankie Camilleri, il-Bibi. U ta' bejniethom? U le, u dak Jack Freedy. Jackie Freeny. Jackie Freeny, dak ma nafx darbi, dak jgħak l-Ingilterra kien drummer tajb ħafna. Ġvi dak kien bnidem ta' servizz? Le, le, le, le, le. Pajzan Malti kien. Kien pajzan. E Malti kien? Malti. Missiru kien Ingliż naħseb jien. X'l-iktar li kien ikollkom, Amerikani jew Ingliżi? Amerikani hemmhekk, hemmhekk l-Amerikani kien qisu night club tagħhom. Kien taħt l-art. Tinżel tliet tarġiet, illum hemm ħanut tal-ħwejjeġ. All right? Kien taħt tarġiet imma kien ikun mimli dak. Minn filgħodu sa filgħaxija. Dak. Dak dak li kien fis-sajf dak hemmhekk. Iva, dak kamli namlu formi, imma dak hemm storja fuq insomma. Mhm. Ħana dwar ritratti ieħor hawnhekk il-ftuħ tal-istudio ta' Redivision. 1963. Id-data tgħid li xlimi. Dalla sibta. Dak kien Amerikan nara ta' Trumpet u Amerikan Bad, għax Bad konna dawlu ma nafx ismu. Bad. Jiena bis-saxophone Hemm Victor Bigiani bil-bass, Chico, il-kumeta u Frank il-Bibi. Dak kienu fetħu kienu fetħu hemmhekk u konna ftaħni aħna. Kien hemm nies. Bħala radio jew bħala television, bħala television naħseb. Bħala radio bla, għax hemmhekk konna minni bdej. Mhux it-television, mhux fejn it-television. Eh, fuq. Fuq. Sewa. Fuq. Kien hemm sala, kien hawn ftuħa u kien hemm ħafna minn jaħdem hemm. Kien hemm Tony Agius tal-kiterra, kien għax kien jaħdem hemm, kien hemm ċertu Bonello kien jaħdem hemm, kien hemm ħafna nies jiġu kien hemm Sammy Nichols kienu mistidin hekk. Kelli għandi tratti ġifieri hemm nies jisħnu. U tarawhom. Mela ħammorru viċin Strada Stretta, hawnhekk qed nitkellmu dwar il-metro, Jinsab Triq l-Arċisqof, kantuniera ma' Strada Stefan miċ-Ċivil. Ebbek kienu. Interessanti dar ritratt tgħidilna. Da ġew, ġew grupp ta' Paddy Featherstone. Daw kienu jdoqqu stil ta' Jerry Mulgan minn għal-pjanu. U kienu ġew emek u jina mort narom, jina, xelkar, spettaturi. Vini, Viktor Aquilina, għarom jidru. U ta' wara net. Ta' wara net, Victor Aquilina dak. Le, le, le, ta' Lemin. Dak ma nistax. Twali Kirkop. Eh, Twali Kirkop, iva. Il-metro kien dance hall da, per eżempju, ma kienx bar. Le, kien, dak kien, kien dance floor, ew, dance hall. Biss dak kien maluq, u fetħuħ għal dikinar. Kien għala, kien spiċċa biex fimna. Battaw għax permess għax radu għalu sta jiġi dak. Insomma għamel eh, bars dak u konna morna mek. Għal dal-kwintet eh. ta' Buddy Fethers. Ħamorru l-argot. Dak ta' tenur, baqa jitkib Bob Pefford. Ta' tenur, da, tal-ilaw. Kien baqa jiktibli. U imma jiena injurat ma ktibtlux lura. Just said one letter u daqshekk. Ħa mmorru l-Argotti. Eh, l-Argotti, hawn l-Argotti. Hawn qiegħed ma' Johnny Landin. Lori. Lori Landin. Lori Landin. Lori Landin. Kien ikanta his god, whole world in his hand. li ħareġ top fuqha. Dak qegħdin jiena tilgħab bil-baritone. Tenur hemm il-ġinġer. Ġew il-ġinġer. U l-alto aqas naf minn żejt minn kien żejt. X'kienet dil-okkażjoni? Dak kien ġabu kien ġabu ċertu wieħed piju. mill-belt, ġabu biex jagħmel show. Ġifieri kien diġà popolari Lori London? Żgur dak kien kellu his got the whole world. Le le, ġifieri mhux ħariġha wara. Le le. Kien diġà popolari. Biha, biha. Sewwa. Fhimna? U dak għad kuk kien naħa tal-Italja u da u da profetta u ġabu law, fhimna? Nimmaġina kien hemm ħafna nies għax kien popolari. Uuu, żgur. Mela. Dak, ġifieri, konna ma nafx kemm il-mużikanti. Wara f'kemm konna? Mela ħa mmorru fi Pjazza San Ġorġ. Fejn illum għandek il-Marks and Spencer. Fil-passat kien ċinema, u mbagħad kien ħadu Oscar Lucas Maċibi. U Franki Jimmy tal-Irish. Eh. U kienu semmew il-Las Vegas. Las Vegas. Emmek 1968. Emmek jiena u dak eh, X'kien ismu dak? Eric Xwiereb. Eric Xwiereb. Eric Xwiereb. Anki dan Las Vegas? Infatti jidher l-isem. Dak ukoll hija. Dak ukoll Las Vegas. Hemmhekk qiegħed ma' Frank il-Bibi. Ma' Frank il-Bibi. Las Vegas kien isfel biss? Hemm, iva, titla' tarax, titla' tarax u hemm il-klabb. U kien hemm dance floor. Eh, kien hemm dance floor u kien hemm parti, kien hemm parti bar. Nixu ngħidu aħna hekk. U mbagħad kamra oħra kienet dance floor. U mbagħad kellu sal oħra ġewwa kbira. Ma diffiċli biex konna nużawha. Kienu użawha darba fi New Year's Eve. Għax ikun hemm ħafna nies. Għax biex ikun ħafna nies. U darba fil-karnival. Ħamorru rabat. Eh, da, da storiku. Da kien fil-70, da kien il-grottu. L-owner tijaw, illu xi tliet xhur mejjet, Roger, għalja fillu. Da kemm ġo Arno, Li qed l-Awstralja, it-tifel ta' Paul Ardo, u dak Johnny Dunkworth, mużiċist u saxofonist Ingliż, ħallielna xi sentejn tliet snin ilu, xi ħaġa hekk. Hemmhekk x'kien? Mbagħad Frank il-Bibi, hemmhekk kien ristorant u bar, hemm fejn qed indoqqu. Ġifieri mhux bar. Le, le, tinżel bit-taraġ kien. Hemm biċċa Hemm il-bar u da. U mbagħad hemm dak u mbagħad ir-restorant qiegħed imdawwar. Ħdejja l-knisja tar-Rabat jiġifieri qed ngħidu? Faċċata tal-knisja. Sewwa. U ta' min ngħidu li fir-ritratt jidher minn daru biss hemm Frankie Camilleri. Hemm Frankie Camilleri biss hija. Hemmhekk il-grotta u darba kienu ġabulek tifel biex biex tgħidlu jekk hux tajjeb il-Salvu Ġord Majna. Iva, dak dik hemm storja meta ġie kien hemm Salvu Jordi Majna, missier Paul Jordi Majna. Kien qal milli appjaċir Sami. Għadlu hawn xi trid. Qalli ara li t-tifel hekk hux tajjeb jew le, Pawlu kien għadu żgħir ta' seben tiegħu. Għax Pawlu mir-Rabat u Salvu. Mela żgur, da żgur mir-Rabat. Għadlu doq waħda jien. U daq summer time. Għatlu naħseb jiġi tajjeb ta' għatlu hekk jistuda u jisma' u jisma' jrid għatlu jiġi tajjeb. Ma llum ġurnata ġifi wieħed wieħed mit-tajbin. Qabel żmien miegħi. Di grotto wkoll hawnhekk. Del grotto. Del grotto wkoll. Dawk min huma? Qas naf min huma dawk ta' dak jiġi simgħuna hemm. Ma nafx jisimgħu. Hemm Joe Cutajar. Hemm Joe Cutajar. Fit-tarf nett. Jista' jkun dak, ejja, dak kien jiġi mbagħad jew biex ikanta biex idoqq id-drums. Fimtni? Sewwa. U darba kien hemm meta ġie t-tieni darba ġejna Tankwert, dak is-siti kien id-drums magħna. Konna jiena, proprja, proprja, jiena. Joe Arnaud. Edward Briffa, Edward Briffa u Barbara, Tony Barbara bil-bass dak iż-żmien. Imma mbagħad kienu jitbidlu jiġu l-mużiċisti tħallihom idoqqu fibni. Qabel inkompli ritratti u aktar venues, la wasanna fis-snin 70, is-snin 70. Bdiet issir popolari aktar il-jukebox. Kienet ta' theddida għall-mużiċisti? Ħafna. Mhux theddida għax ħa ngħidlek, f'ċertu bars bilfors irridu l-mużiċisti, fimni? Jekk ikun bar kbir, mhux se tixħet jukebox għax isek tħall ġo kannierja. Fimna bil-jukebox biss. Imma still baqgħu jżommu daqsxejn mużiċisti. Aħna li bad li bagħatna lura, u nibqa' ngħidha di, huwa r-radio, r-radio li żied. Għax bdiet din il-biċċa xogħol tad-diskos, id-disko bagħatna lura. Imma ġifiri il-bars li kellhom il-jukebox. Kullu żgħar iva. Xi darba kellhom il-mużiċisti u neħħewhom. Le, ħalajnek. Meta bdew il-jukeboxes, fimna, f'ċertu bar żgħar fejn kien hemm pjanista biss, neħħewh, poġġew jukebox. Fimni? Imma bars kbar fis-seventies still konna. Ġifieri l-Baħrin kienu jippreferu l-live xorta. Ejwa, ejwa, ejwa, ejwa. Bar żgħir iva, fejn kien hemm bar żgħir ngħidu aħna erba' wieħed ħames wieħed, imma jkollok bar kbir, jukebox ma kontx iġibha. Tibda għax iqgħad ċajt. Li ġara mbagħad beda inaqqsu l-ġranet minflok perkażu sebat ijiem, is matluli il-Ħamis il-Ġimgħa u s-Sibt. Fimtni bdew inaqqsu. Imma meta kien kien jiġu l-Amerikani konna nitlu minn warofsenar. Indoqqu. Barra fil-għaxija. Għażgu. Nitlu fit-tsa tew nofs. u nispiċċaw fis-sitta, immorru neħdu xi ħaġa u nerġgħu nibdew fis-sebgħa. Sa nofs il-lejl. Balzunetta u strada Balzunetta, Balzunetta. Imma anki strada sitta, mm. waru sinar. Kulħadd anki d-disa kollha ruxu lipstick hemm joqogħdu fil biex jidaħlu l-Amerikani. Issa qed nitkellmu Malta fis-snin sittin, kattoliċissima aktar mill-Papa. Kien hemm stigma fuq Strada Stretta u fuq Balzunetta. Qalilek qabel. Mhux qed tgħaddi ġifieri ba' min kien il-kap tal-Knisja dak iż-żmien. Fhimtna? Kien wisq Wisq strett. Imma anke n-nies, in-nies kif kienu jifhmu. Imma n-nies għax in-nies għalhekk. Idoqq strada stretta. Idoqq strada stretta. Jew jgħidu b'għajdu isma' jien naf minn kien jgħidlulu isma' ara timxiex minn dik il-bankina, imxi mill-bankina l-oħra. Fimna, ma' injoranza. Għax da kulħadd bix-xogħol tiegħu. Allura hekk il-ħaddiem ikun qed jifhem għandu ta' mċimx minn dak għax dak qed jaħdem hemm. Sa ta' setta, ma kienx hekk. Jien ngħidlek in-nies ta' sa ta' setta, il-barmaids, il-waiters u l-owners ta' sa ta' setta ma kienx hawn nies aħjar minnhom. Finanzjarjament. U għajnuna jgħinuk. Jekk tmur inti, kont tmur fuq waiter, jew fuq barmaid, Jien naf, jiġifieri, naf nies, kien jgħidulu, M'għandix flus, trid xi ħaġa? Hawn, ħa hi. Hu. Kienu jiġu tallaba. Jew in-nies huma kienu jagħtuh it-tallab wara l-ħanut. Fimni? Illum il-ġurnata inqatgħu t-tallaba, imma meta kienu t-tallaba fis-sixties u fil-fifties, fil-fifties l-agħar. Rajt? Lum aktar hawn tarhom jagħtuh il-flus. U d-drinks kienu jħallsu daqs qisu qed iħallas raġel. Jekk ħallas ikunu fis-salata, fis-salata ngħidlek jien. Iħallsu daqs kemm qed iħallsu raġel. Qed tgħid li x-xalata, tgħid li dwarha di x-xalata ta' San Pupulju. Is-salata ta' San Pupulju dik kienet waħda mill-kbar għax Ngħidlek aħna dak iż-żmien kienu jingħu il-coaches. Il-coaches huma dawk mingħajr tinda. Allura dak iż-żmien il-barmaids kienu jilbsu il-jeans jew qalziet. Fimtni? Li dak iż-żmien in-nisa ħadd ma kien jilbes qalziet. Żgur, żgur. U insomma, u l-kap tal-knisja ta' dak iż-żmien ħadha bi kbira x'libsu bil-qalziet. u qata' l-coaches. B'hekk spiċċat il-festa il-serata u konna fis-sebgħa u fit-tmena ta' filgħodu nkonnu ftit ħotla għadha teżisti hemm ta' Masu għax hu kien jorganizza. Orajt? Nibdew iddoqqu minn hemm. Jien kont bil-vjolin għadni. Jiġifieri fuq il-coach kien ikun hemm il-mużiċisti. Ejja. bl-akkorjini di Herrera, wieħed ċertu Anġlu bis-saxophone, jien bil-vjolin, jew Ċelli Ċangura jew kien hemm ieħor Mikiel bin Ħamrun bid-drums, fhimni? u kkantaw. Ġieli għamlu, ġieli għamlu għamlu coach bil-kantant Tizju, Tizju minn Kukini kanta. Dak iż-żmien, dak iż-żmien, ta' dak iż-żmien ġifieri, songs ta' dak iż-żmien u Taljani u affarijiet hekk. Kien hemm jiġifieri tellgħu l-pjanu. Fuq il-kowċ. U kiterra. U mbagħad il-kowċ l-erba' l-erba' siss ta' quddiem meħudin kollha kollha batteries. Biex idoqqu l-amplifier. Ah, Zgur, mela. U najdlek jien, kien kujem xie ħames coaches. Bat ikun hemm xi ħames jew sitta għaw privates. Dawk kollha jkunu nisa xi nisa ah. anzjani, biex noqogħdu għajdu l-rużar huma ġejjin ma dawk aħna l-oħrajn konna żgħażagħ. Indoqqu fibni u nkantaw u salata sħiħa ġifieri. U kienet tkun sabiħa. Fis-Sebt fit-tmien ta' filgħodu nqajmu 'l kulħadd. Indoqqu hemm l-ewwel fil-ħanut u mbagħad nitlgħu fil-kowċ. U mbagħad minn hemm immorru l-Buskett. Mill-Buskett konna mmorru mbagħad Għajn Tuffieħa. Żgur, konna nduru minn Għajn Tuffieħa għall-Armier, mill-Armier nerġa' mmorru l-Mellieħa u nduru fimna. Itik bil-ħobż, biċċa ħobż fl-għaxra, fimtni, bil-perżut jew bil-da, bil-kunserva jew ta' da, u mbagħad terġa' tikol xi ħaġa, xi daqsxejn fenek, l-armier, pereżempju, flok se jkunu l-armier. Le, biż-żaqq! Mela ġixrilu nofs. Reaġus. Il-pjanista. Il-kompożitur. Kompożitur, iva. U l-kantant. U l-kantant Joe Barrows. Joe Barrows. Dażgur. Il-Roadhouse x'kien kien? Dak bdejna bdejtina fis-72. Sewa. Hemmhekk jiena kien spiċċa Paul Warno, u Paul Warno qalli sabt, idħol blok minn hemmhekk għatlu ma tantx għandi btit nitleb ta' Qallu isma' minni. U tlajt, insomma, nranġajt mal-imgħallem u daw, baqgħet il-grupp tiegħi, dak kien il-grupp tiegħi, dak il-grupp. U bdejna hemmhekk, u għamilt xi erba' snin u nofs jew ħames snin. Dar-ritratt għandu storja, Sammy. Busket Road mela, House ukoll. Dak il-Busket Road House. 73 hawnhekk. Hemmhekk barra qegħdin. Qed indoqqu barra. U dak kienu jiġu t-turisti, kienu jġibu t-turisti, il-għajt. Bil-private? Bil-privates, ġili ġurnej, u tlieta privates. Tara, għal-ħamibli, emma barre bekke, konna ndoqqu da, emmek ma kienem wahda, li kienet tour operator, wara dak, wara dak il-da. Ta' dak inhar. Ta' dak inhar, ikkraxxjat miskina. Ikkraxxjat bil-karozza u mietet. Mela. U ma nafx li dirx, għax ma nafx edha li. Dak fis-72, da żgur. Dan l-istess ir-Roadhouse tara u dik Carmen Scerri. L-lum toqgħod l-Italja. Ejja toqgħod l-Italja. Kienet kanta ta' Pavone. Hmm. Fibna? Da Viktor Scerri, Viktor Fenek, Viktor Fenek dak, Louis Borch u Reja Ġus. Reja Ġus. Għadgu dak, emmek kien konna xowit, dak kien konna xow għawi emmek. Emmek kien konna review, Fehmiet? Dak kellu waħda, pereżempju, hemmhekk, Fly Me to the Moon. Kien ndoqqa jien bis-saxafon, mat-tejp. Fehmna? U ġieli per kazu, anzi l-aħħar wieħed, l-aħħar wieħed kelli minn flok ir-Rej, u Victor kelli bass player ieħor u flok Rej kelli Lino Kawki, u l-bass darba kelli lil l-ispiteri, il-ħeri, hawn xi jismu Henry, Henry Spiteri, u mbagħad kelli wieħed ċertu Joe Cutajar ukoll bil-bejs. Kellna ġabu review, ġie review darba u ġabidna l-mużika. U ġabu kif għandu suppost, eh? Biex jisfnu mal-live. Eh, u jgħat l-dak tagħhom li jgħatru da minn kitibha dil-mużika. Ġorġ Kaqaw. Sewwa? Ġorġ Micallef, ħuh bid-drums kien ċert wieħed x'kien jismu dak Joey wkoll, kollha Joey, fimtna? U kien hemm mingħalija Adrian Galea bid-drums. Mingħalija. Xorta Edwin. It-tifel ta' Edwin. It-tifel ta' Edwin. Naddu għall-aħħar ritratt iktar reċenti, il-Black Rose. Il-Black Rose. Dak kien eh, fetħu s-Sur Ġorġ għalja filu fenek. Fid-dolmen, u xek dak. Fid-dolmen. Dak kont id-doq fuq jien. Għalli sami, għalli ħaniftaħ post isfel nightclub. Għalli top. Għallu, għallu, għalli lit kwartet Qallu Singer, qal le kwartett u biss Singer għatlu all right. Għatlu, għatlu ħa jqumlek daqxejn ta' qliq ma jimpurtax. Għax dak daqqejtlu t-tieġ. Nerġoċin, kien ġie għalija, għal-ħfillu, u kelli doqlu t-tieġ. U ftaħni hekk konna jiena, Dominic Galea, mill-Cocker, Mario Aquilina, u kien hemm qabel Toni Toni Bartolo. Il-Gigu. Il-Gigu, kien ikanta wkoll. Fimna, konna grupp tajjeb. Nagħmel. La semmejna daw il-postijiet kollha. Ġili daqqejt ħalfar ukoll inti, x'kien x'kien isir hemm? Ħalfar kienet fi żmien l-Amerikani fis-60s. Fil-barracks, jiġifieri. Iva, ħalfar, il-base tagħhom. U dak kien taħat konna jiena u ċikku il-bibi, jiena ċikku l-bibi konna trio, ma każ kien konna l-base. U konna tilgħu hemm konna taħat. Ntoqulhom hemm u mbagħad kien mar Oscar, insomma, kien biċċa xogħol. Kien mar Oscar warajna. U bad reġajna bdejna aħna. Iġviri da qed nitkellmu, Strada Stretta, Balzunetta, Ħalfar il-Barracks. Il-biċċa l-kbira l-klijenti kienu jkunu nies tas-servizz biss Maltin kienu jmorru hemmhekk. Ħalfar le. Ħalfar per każ f'Ħalfar imorru pereżempju jekk jiena jekk ikun hemm baħri jkollu girlfriend itellagħha Maltija ġifieri. Fhimtna? Imma inti ma tistax tidħol. Fhimtna x'kien għalihom. Imma Strassetta u Balzunetta. Strassetta. Kienu jiġu Maltin. Iva, iva, iva, iva, iva. Mhux tas-servizz biss. Le, le, għad tiziju ġew ċertu nies ġifieri. Eh, ġew ċertu nies Maltin ġifieri eh, nies. U kienu jiġu hemm sikwiet, mhux darba u tnejn. Jiftu pjaċir jaraw ix-show, jiġu jkunu friendly, Sibtha ma bas. Ġieli tiftakar xi ġlieda? Mhux waħda, miljun. Hekk kienet tispiċċa tal-karozzini kienu jipparkjaw. Balzunetta. Wieħed quddiem il-Cold Box, wieħed quddiem il-Folis, l-ieħor quddiem il-Klondike, l-ieħor quddiem British Empire, l-ieħor. Da qed ngħidu tul it-triq il-mall. Ejja, u l-oħrajn bil-kju it-triq tal-mall in-naħa tax-xara biex meta jmur wieħed isul l-ieħor. Għal kien ixi wieħed kull wieħed bil-barbajlu. Kabi, ben, kabi. Aw, jgħamlu dak kif Kien hemm iktar ħwienet, kien hemm iktar ġifieri ħwienet tal-barmaids. Imma l-Furjana inqalgħu kwiet, mhux ma nqalgħax, imma iktar bejniethom milli mal-Maltin. Iktar bejniethom. Hekk per każu jkun hemm ta' kisbin l-Amerikani u l-Ingliżi. Easy biex tinqala' ġlieda. Ma jaqblu qatt. Fimni? Għax dak jgħidu jur English, jur hekk, u jaqbduha. Darba qal ħaner, darba, darba t-siju kien siefer u ħalla lili, qalli, ħu ħsieb, qalli, qalli biex ittellaħhom għax-show, għax jien kont immur pera ngħidlu, kera bidejt ngħidla, inti bissek ix-show issa. U kien hawn ta' New Zealand, kien hemm il-gwerra, kien hemm il-gwerra minn għalija tas-Suez. U kien hawn ta' New Zealand, u dawk kollha ta' New Zealand, u dawk kienu ġganti. U kien fema daw kien hemm ċertu għad jgħidilha Francis għattilha Francis. Time ta' għattilha aħseb għax-show jien. X'kienet tagħmel di Francis? Kienet kanta u tisfel. Sewwa, sewwa. U da ħaseb li għattila biex tqobbi bija biex mu fejħat tiħor. Għalix il-għom t-istahi għattu no, it's time for to do the show jena. Għallu no, bel jessabba da. U jiena għattilha għidlu l-data. U dik qaltlu no, no, no, qaltlu, qaltlu he's like the boss. Qallu I don't care, insomma. U ġiġi wara jien intlaq nixtri. Iddur, indur, u id-dar tagħna kienet kważi fejn Klondike qabel jien. Fimna? U dak iddur, jobda ma fiex il-furjana dak, indortlu minn żewġ kaltunieri l-botteka, dartlu, pupu tħalt id-dar. U dak rajtu jdur lemmu l-law minn fuq mill-gallarija. Fimna? Ma morx lemm lura. Dak kien hemm wieħed wieħed minnhom minn dan ta' New Zealand. Il-fossa, il-fosos tal-Furjana, refa' fossa. Refagħha. It-tab tagħha. It-tab tagħha. Dik il-ġebla. Tellagħha, ġebla. Tellagħha. Inqasmet waqgħa waqgħet fuq u miet. Tellagħu bħal tobbigi insomma u miet imma. Kien qisu ġganda ta'. It-siew biex ma jqalgħulux il-ġlied kienu, iqabbad xi tnejn minn dawn. Itgħomm il-birra b'xejn. Imma jieħdu ħsieb. Għax qabel fih wieħed kien hemm. Kull faċċata mera ikbar minn djawk. Wara l-bar il-biċċa l-kbira. Mhux barra l-bar. Mela fejn kien ikun? Madwar. Ah, il-ħajt. Madwar. La, kull mera ta' reklami ma' Q's, Perkazu, ta' Fazis. Kbira. U sbieħa kunu bar. Dam x'jabdek flus kull jkissrielek u jkorri nixxeqa kien jgħidlu, Ġudika ma x'għalli but you take care of them. Ok, boss. Itjom il-birda jisolbu b'xejn u joħdu ħsieb. Kif taqra ġdej jmur fuq, jaw, ħsieb. Għadja tajba. Għassa kemm jiġu tagħhom ifarku l ħanut u jfarku l kollha. La qed nitkellmu fuq il-ġlied, sa setta nafu li kien hemm żewġ għases. Waħda lejn nofs ta' Strada s-Setta fejn kien jibda u l-oħra isfel nett. Il-Furjana meta qed tgħid inti, id-depot kienet diġà ġiet hemmhekk tal-Pulizija? Le, le, le, le. Kien għadha Santa Venera? Santa Venera. Jiġifieri kien hemm preżenza ta' Pulizija f'Bazzonetta? Ejwa, ejwa, mela, mela. Kien hemm xi għassa? Dażgur, għassa, l-għassa kienet, l-għassa kienet fejn fejn il-Klondike. Dak dejjem kienu jkun hemm meta jkun l-Amerikani jkun hemm tal-Amerikani, jkun hemm il-pulis fibda, MP tal-pulis tal-militar. U l-Ingliżi Red Caps. L-Ingliżi għall-Ingliżi. Mela. Semmejna postijiet differenti fejn daqqejt. Tkellem, nitkellmu naqra dwar bandmasters differenti li daqqejt taħthom. Taħt min l-iktar daqqejt? Ara, jiddaqqejt jiġifieri. Inti qed tgħid. Per eżempju, Pawlu Arno, Oscar, dawk. Jiddaqqejt ara, ma' Pawlu daqqejt jiġifieri fil-Karnival daqqejt u da. Ma' Oscar daqqejt għal. Jiġifieri ma' Pawlu Arno fil-Karnival biss kont iddoqq? Ejja fil-Karnival. Dak kien jgħix barra. Kien jiġi u perkażu jgħidli, u mhux iddoqq perkażu bil-flus, kien jgħidli qed nadoqq erba'. U mbagħad morna fil-hotels, għamilt żmien ma' Jimmy u Tony il-hotel u kien hemm Sabigalia wkoll magħna. Imma mbagħad meta tfarfar Domnik u da, bdejna nabera, fimni, Korinthia, fimna, u daqqejna ħafna postijiet, fimni. Il-Premier ġili daqqejt. Il-Premier daqqejt. Ma ġew ġew Moskar. Bibna. X'kienet tkun l-atmosfera? X'inhu l-Premier? Il-Premier għadu hemm sal-lum. Il-Premier ma spiċċa mhux bħal qabel. Appuntu, għajdilna kif kien. Qabel kien hemm dak. Bil-mwejjed. U kien ta' Kruċ Bonaċi. U dak bil-Kruċ Bonaċi kien. Nar ta' sibt, nar ta' sibt. L-erja kif hija tista' Kollha bars, kollha imwejjed. Restorant jew bar kien? Le, kafe, ġelati, ħelu, birra, kollox. Ikun mimli, nar ta' sibt, nar ta' sibt, jistennew in-nies taħt il-loġoġ, taħt il-loġoġ biex jaħdu bejda. Kif tkun bejda, jiġġieldu biex jaħodha. Biex ara kif kif kien il-business dak iż-żmien. Fimtna? U s-Sibt min kien, f'idej min kien il-mużika? Mhux dejjem l-istess. Is-Sibt daqqa f'hekk jkun hemm Vinny, daqqa jkun hemm Oscar, daqqa jkun hemm Valente, ibidlu għax is-Sibt ġej jkollok xi tieġ. Issa dak iż-żmien it-tiġiet iktar kienu l-Ħdud milli bħal-lum, is-Sibtiet jew il-Ġimgħa. Iktar il-ħdud milli Sibt il-Ħdid, jew filgħodu jew filgħaxija. Issa għidli di, il-Premier, per eżempju, fi żmien meta amplification ma kienx hawn bħal llum, il-post kbir u miftuħ, x'kien jiġri? Biċċa amplifier. Kellkom? Mejazzi, bilda, żewġ speakers daqshekk, u dak kollox. Il-fenixja mhux kbira, microphone ta' hekk, mela dik hu xejn, m'hemm xejn. Imma l-fenixja hemm akkwisti kbir, eh. U post magħluq. Il-borrum. Premier miftuħ hu. Premier miftuħ. Imma still, meta tkun mimli bin-nies, meta jkun hemm dans, speċjalment tal-Karnival, il-fenixja, jew meta kien camp tal-UDO. Trid taqla' Griżmejk. Jew tgħodd. Eh, imbagħad tkun solista, agħar u agħar. Għax hu. Imma ma tisma' xejn. Birkemm kemm tifhimna. Il-Premier kien differenti minn Strasetta, kien iktar Maltin jew iktar barranin, x'inhi? Le, sibt iktar Maltin. U iktar, issibha kollha kollha Maltin. Imma x'inhi li jkun hemm perkażu xi Ingliżi, perkażu Baħrin jew da, joħdu pjaċir jisimgħu perkażu għax dak iż-żmien Kienu l-kantanti, telgħu l-kantanti kienu għadhom żgħar, Mary Spiteri, Enzo Guzman, dawk kollha fimna, dawk kollha kienu għadhom żgħar. Tiftakar kantanti kbar li ġew il-Premier? Ma tantx. Fimna, ma tantx niftakar li dak, iktar li dal-Maltin jiena, fimna, li kant daqqit miegħi, u l-iktar li għamlu meta għamlu darba, Għamlu ġamboree, ġa għamlu ġamboree hemmhekk. L-iktar jagħmel ħoss u kma da Juice Wilson, eh? Werwer il kulħadd. Fimna? Ġa qabel kien hawn mużiċisti kbar, kien hawn George Borg, saxofonista u kanta. Kien il-Verni, Il-Vernon għidilna fejn hu. Il-Vernon, fejn fejn hemm il-Central Bank issa. Hemmhekk kien il-Vernon. Ma kien ikalta iħolli nisa, in-nies. Għas-soq ta' dak iż-żmien, ġifieri kollha konna kienu standard. Standard numbers. Dak kellu ġifieri grupp qawwi qawwi sbieħ, fimna. Kellu l-armanin, pjanista l-Amerika, sa naħseb irtira jew miet ma nafx. Kellu ċertu wieħed in-Naxxari, Ġifieri dak qed ngħidu li flok is-Central Bank kien Night Club dak il-bini. Hemmhekk kien Night Club. Sew. Tal-Ingliżi dak, għalkemm Vernon. Hemmhekk kienu xi l-Ingliżi. X'jiġifieri tal-Ingliżi? Il-Maltin ma setgħux jidħlu hemm? Ejja, ejja, kienu jidħlu, konna nidħlu. Imma hemm kienu l-Ingliżi jidħlu hemm, ibiddlu l-uniformi u jiġu pajżana. Hemm ġew stess? Hemm ġew stess. Kellhom bħal quarters tagħhom. Imma dak iż-żmien il-mużiċist kien stmata. Alla volja bi ftit flus. Kemm kontu titħallsu? Ara lek, jiena għax kont solista ma' Jimmy kelli lira u nofs. Ta' serata? Ta' serata, da żgur. Lira u nofs. Paga normali kemm kienet dak iż-żmien? Wa kemm kienet, ara, kont il-posta jien. Kelli erba' u għoxrin lira fix-xahar. Fix-xahar. Jiġifieri inqas minn lira kuljum. Mela. U solista kont taqla' lira u nofs. Fil-57 qed ngħidlek. Iva, iva, rajt. Solista, jiena, dejjem b'lira u nofs, perkażu, perkażu, kont irkenen bi tnax-il lira fil-ġimgħa. Li kienet tajjeb għal dak iż-żmien. Tajjeb. Imbagħad morna l-Palm Beach. Baħar iċ-Ċagħaq. Baħar iċ-Ċagħaq. Ħmistax-il lira plus il-bonus. Il-bonus għal xiex kien? Skont kemm taħdem. Biex jiena tala l-iktar. Dak konna jiena, Frankie Camilleri, il-BB. Vince Fiteri. Charlie Lucas u Joe Cutajar ikanta. Kien. U mbagħad kien hemm Buck Stevens iduq il-kiterra dak insomma kien ra. U ċertu u Max ħadd. Stevens, Max Stevens kien barrani. Ejja. U Stewart, Mr. Stewart kienu. U meta kien jagħtina fix-xahar il-bonus jagħtina ċekk. Meta konna f'kull mhux bil-van sejrin, van mhux bil-seats ta', Van magħluq qiegħed, id-driver għajn ħamra iktar minn ta' dak. Insomma, ara kemm tak, kemm tak, kemm tak, ara ma ngħidux kemm tagħna. U l-darba li Max għadtlu, għadtlu l-isem Max għadtlu. Għadtlu I know somebody is getting more than myself. Qal isha mi, qal isha mi, I tell you You're the best li togħdok. Lilek kien iħallas l-iktar. Ma jkun l-istess tiegħu. Jkun ndoq l-vjolin miegħu dak tal-doq tal-cowboys. Ndoq il-kurra bil-vjolin fitna. Kien iħobbni Max ħafna. Qed issemmi l-vjolin, ġifieri, il-biċċa l-kbira tal-karriera tiegħek daqqejt is-saxophone. Ġieli kellek ħajra li terġa' ddur lura għall-vjolin? Ħa ngħidlek, meta ħadt grazzja mas-saxophone, jien imbagħad il-vjolin tlaqtu. Meta bdejt, bdejt bis-saxo bdejt mal-kuġin tiegħi ma' Sammy Galea. Indoqqu l-Blue Moon, dik ukoll dik darba l-ewwel darba bis-saxophone. Le, She's Funny That Way, daqqilha f'dak ir-ritratt. U mbagħad indoqq bil-vjolin u mbagħad nindoqq bis-saxophone. Għajja bdejt ngħid, daqqa bil-vjolin. Għoġobni s-saxophone. U bqajt bih. Bqajt bih. U ddispjaċini li tlaqt il-vjolin bis-serjetà. I'm sorry about it, għax kukulum ġurnata nista' ndoqq lil ġolin daqsxejn ukoll. Mela. Dispjaċik jiġifieri? Ejwa, ħafna. Imma għall-karriera tiegħek il-Maltin jafuk. Bħala saxofonista. Ħafna nies qas jafu li kont tiddoqq il-vjolin. Le għax ħriġt barra mbagħad u l-vjolin kont irknejjes u mbagħad fil-bar sa dak iż-żmien Fibna ta' dak iż-żmien. Imma rajna ritratti ta' seventies u hekk, taħseb li bil-vjolin kont tista' tagħmel li għamilt bis-saxophone? Ma nafx. Ma nafx. Ma nafx. Imma jien ngħidlek. Is-CD żgur bis-saxophone tal-buk. Ejja, ejja. CD bis-saxophone għamiltha kollha. Imma kieku kelli per il-vjolin, kieku kelli vjolin. Kont indoqt ngħid bil-vjolin kieku. X'differenza hu? Jgħidu jisimgħu bil-vjolin ukoll. Imma sa ma tafx ngħid jien, professur fuq strument wieħed. L-ikbar imħabba kien is-saxafon. Ejwa, tant ħadd grazzja miegħu. Jien ġew kull mill-puse għal jaqbad il-bass. Għatlu le ġew. Għal jgħid għal jgħid dik li ma konna katura ġitata tal-vjolin. Għatlu le. Għatlu għal dak ma nisvugax bih jien. Barra l-imħabba tas-saxophone kellek imħabba oħra. Għidilna fuq il-mara. Fejn iltqajt magħha. Furjaniża wkoll di? Le dik mill-belt. Dik kontrina kontra dik ta' dik. Dik konna kont idoq il-kener jiena. U darba l-ħadd kont ma kontx indoq il-ħadd jiena l-ħadd tof ir-rafel. Għax la tagħraf lil Dowling kien. U kien hemm missiera, missiera kien ħabib tiegħi, u kienu hemm. U għalli, insomma, qed nitkellmu u da, u darba rrid kelli ħabib tiegħi, il-mara tiegħi kienet taħdem l-Imperial. Qalli, Bajda sejrin. U dak ma għalhekk li wassaltilu biss. Da żgur, imma imma jiena wassaltielu mimlija għax xorbot ukoll u ftajt tagħtih ukoll. U mbagħad mbagħad bajda sejrin, għandi l-ongran, Għama sanna żewġna wara sentewnu. Fej żewġtu l-Furjana jew l-Belt? L-Belt, San Ġakbu. Huwa minn Għattiex fejn kienet taħdem l-Imperial għax il-manager temm, ġara l-manager Alla Alla hu s-sala b'xejn. U kelli mużiċisti iktar milli jkollu president u reġina. Min huma? Kollha! Pawlu Warno, Sami Galea, Joey, hawn, Valerio Valente, x'ismu, Lukas, ta' Lukas, kollha. Jiġifieri dawk kienu mistednin u daqqew. Daqqew. Le, jien għedtilhom għall-flus, qalu li le aħna nduqqu b'xejn. U kulħadd beda jduqq. Kulħadd beda jduqq. Kelli ndoqq jien ukoll imbagħad, qalu li issa tiddoqq waħda int. Fit-tieġ. Fit-tieġ. Mela. Fej kontu toqodu? Fej mortu toqodu? Il-Furjana. Il-Furjana. Ma noqodu l-Furjana. Bat wara. Ġviri aċċettat li tiġi l-Furjana. Ej, ej, ej, eh, kienet hobba l-Furjana aktar minni u taf nismi l-Furjana aktar minni, għax inna fiktar nismi l-belt, nis jaħsbuni mill-belt jien. Dawn l il-Furjana jien, il-mara mill-belt. Bat eh, il-Furjana kienet sabiħa ġifiri għalina. Fibni viċin il-belt, fibni. Xisima s-senjura? Elizabeth. U xebba? Zara. U għamil ta' Murgo. Murgo x'nazzjonalità hu dal-kunjam? Murgo, Murgo propja Spanjol. Skont l-istorja, u sabra fl-istorja ġiġiġiġ. Imma mbagħad dawn ferxu. U n-naħa tal-papa tiegħi Sqallin, minn Sqallija. U n-naħa tal-mamma tiegħi Minn Napli. Sin-nanna tiegħi, jiġifieri il-mamma, xebba Vitiello. Fhimtni? Imma dawk kienu żewġ familji ta' kienu ġew hawn Malta qabel il-gwerra, għamlu żmien hawn fil-gwerra, fhimna? U mbagħad donnhom iltaqgħu naħseb jien, għax ma nafhiex l-istorja ta' kif iltaqgħu missieri u ommi. Insomma, u żżewġu. Tfal, semmi inti. Tfal għandi erba'. Għandi erba' żewġ itfa', żewġ subien li huma, jiena Patrick il-kbir, mbagħad għandi l-Cynthia, mbagħad għandi l-Claire u għandi l-Keith. Idoqq xi ħadd minnhom? Ħadd, ma rridx ngħallimhom. Ma ridtx inti? Ma ridtx jien. Ma kinux jinteressaw ruħhom jarawk iddoqq? Iż-żgħir, Keith iva, kien għal pjanu. U darba kellimt lil Dominic, għedtlu Dominic ħa nibgħatlek it-tifel, ilu ta. Għalli toħ ta' nibdilu jiena biex nagħtih il-five fingers, insobbok kif jagħmel Scala, ma' three u four. Għalli tiħalli ħalli mbagħad għalli jbagħtu lil Dominik. Imma mbagħad bdejt, beda, krejtlu pjanu, dak iż-żmien mingħand nani, Alla mela jiġi l-anġel tat-tifla, u dak tiġi l-mara tat-tifel għax kienet iddoqq il-pjanu, kienet tistudja l-pjanu, tgħidlu kif inhi l-kors tal-ħalu. Alla mela jagħmel dan, għax inti, jien kont inkun hekk. Kien qed jistudja ngħidlu, Immur fuqu minn wara fejn qiegħed Keith. Hawn, hawn, ngħidlu anki jien hawn qiegħed imma l-mużika fejn hi? Issa, kien joħodha bil-widna. Bludit. Bludit. Għidlu le siegħeb, għidlu ma ħa nagħmlu xejn ta'. Inti ddoqq id-dar? Xi kultant. Meta tħallini l-mara. Xorta dawn l-erbgħa Ma ħareġ ħadd minnhom avolja inti kont Ma ridhomx. Għatlhom morru skola, tkallmu kemm ti skola. Imma għaliex inti m'għamiltx karriera kbira? Fi żmieni kien mod ieħor. Aħna meta trabbejna aħna kien mod ieħor. Aħna ġifieri kien hemm dak il-faqar tal-wara l-gwerra. Fimtni? Ara n-nies jaħdmu jridu mhux jistudjaw. Jekk ma tkun sta bene. Fhimni? Jien tlift il-missieri żgħir. Kelli disa' snin. Meta tlift il-missieri jien. Nhar il-Ħadd jagħlaq 69 years. 80 years. Sorry. Mejjet. Nhar il-Ħadd jagħlaq 80 years. Papa mejjet. 15 May. Fhimni? Ifri, Ara bil-fors inti tfittex biex taħdem, ma llum il-ġurnata hemm l-openings. Ħmaru dak il-bniedem għax ilha dik il-ħaġa li inti t-tifel tgħidlu isma' itgħallem il-pjanu. Imma jekk dak irid jitgħallem il-klarinett kif ħatgħallmu l-pjanu? Bimna? Imma jiena ma jittabber għax ngħid dak għad talmu l-iskola. U mhux mhux ma jiddispjaċihomx jiġifieri li għattilhom hemm. Għandi tifel kbira u rajt tajjeb ħafna. Iż-żgħir jgħid pilot, l-oħra qiegħda tiswef suda, fimna. Ma tajbin. Għandhom jobs ġifieri tajbin. Inti nannu? Nannu ta' sitta. Hemm xi ħadd minnhom li jitħajjar għall-mużika? Le. Ħa ngħidlek, waħda kienet it-tifla tat-tifel, kienet qed tistudja l-pjanu u marret tajba fl-eżamijiet jiġifieri, imma mbagħad marru lura. U għand iż-żgħira tat-tifel taż-żgħir, dik moħħha biex tkanta u toqgħod tiżfin. Għadtilha bellha mhux sejra tal-klawsura inti żgur, mija fil-mija. Ġieli ltqajtu terġgħu ddoqqu inti Sammy Murgo u Sammy Messina? Sammy Messina le, ma' Sammy ma' Sammy Galea. Sammy Messina fejn qiegħed? l-Ingilterra. Imma dak dak għandu jaħdem Bermuda. Hemm hotel u ilu ż-żmien, żmien jiġifieri. U jitlemm. Ma nafx għadux jitlemm hekk imma naħseb li għadu jitlemm. U l-istrument tiegħu kien, u għadu? Pjanu, pjanu, pjanu, pjanu. Bħala ġadz imma Sammy Galea kien, fhimni, għax hu, Sammy Messina kien iktar fuq classic. Mhux kapaċi, għax mużiċist, jiġifieri, imma tippreferi, kont indoqq iktar nippreferi ma' Sammy Galea milli ma' Scribner. U llum il-ġurnata iktar nippreferi ma' Galea, ma' Dominic, milli ma' Sammy. Għax Sammy darha jdoqq waħdu, u meta ddoqq waħdek waħdek, meta ġġib ma' ħaddieħor inti tħossok daqsxejn stramb. Fimni? Ġieli kkomponejt. Xejn. Għaliex? Waħda, waħda ngħidlek jien, kif naqbad il-pinna biex nikteb, pupp jitlali San Filip, nibda sew. Fimna? U sa, u, u Dominic Gallia jgħidli, jgħidli inti tagħmel improvisation bħal dik mhux kapaċi tagħmel biċċa song? Ma nibqgħilhiex. Barra l-mużika, ikollok il-ħin ħieles, hobbies għandek? Hobbies, assax le. M'għandix hobbies pekk tajt l-iktar li nħobb nara jien perkażu jew kemm xi logħba futbol barra dik perkażu iktar nħobb nara fibna. Ma insajjar Għax meta spiċċajt mill-post ta' jien ħadt pjaċir għad ta' issa nista' nqgħod kemm irrid fuq is-sodda. Fhimna? Imma kif għaddiet ċar, bdiet tagħtini farneżija. Għadtilha 'l barra, Ħa nibda nsajjar jiena. Qed tgħid għal dik għoġbitha hu, tgħidlek ħliest minn biċċa xogħol almenu wara erbgħin sena. U bdejt insajjar jien. Għedtli li t-tfal ma ħajjarthomx. Li kieku kellek terġa' tibda l-karriera mill-bidu, Inti. Issir mużiċist? Ħa ngħidlek. Kieku nerġa' issa, le. Ħa ngħidlek għaliex. Għax in-nies xi kultant moħħhom kemm tiċċaqlaq fuq l-istrument, kemm tolli l-istrument, kemm titkessa. Meta ddoqq, Trid toqgħod sa tagħmel bil-gżejjer hekk meta biex xewqet u l-isturment. Fibna? Ara, jien għamilt żbid. Għamilt sentej, sentej, ma ndoqx. Għax kienu jgħidu dak ġaż biss jaf idoqq ta. Naf minn ħariġha, insomma. Jiġifieri ma doqx, ma kinux iqabbduk iddoqq. Sentej. Sentej. Għax allura. U darba kont għarf tieġ, Kien hemm manager ta' hotel, qalli mela tiddoqq pops ukoll. Għatlu mela ma ndoqqx jien. Qalli għax smajt li qalu li l-ġazz biss tiddoqq qalli għalhekk ma mela. Qalli ejja kellimni. Għatlu iva jien. U għadda insomma għandu xeba' grokkijiet. Għad. Imma b'għaċċempilli. Qalli ma ġejtx, għatlu għax jahseb tek kien bniedem ferħa, kelma tal-ferħa. Mbagħad qabbadni kien. Liem kien l-ikbar diżappunt tal-karriera tiegħek? Id-diżappunt tiegħi tal-karriera tiegħi kienet li għadtlek jiena. Għax per każu in-nies magħhom xi kultant ngħidilhom injoranti jien. Dak tajjeb, il-mużiċisti qatt ma ngħidlu ħażin. Dak tajjeb taf kif jagħmlu s-saxophone taf kif, taf kif jdura. Ejja mela, tajjeb mela, mela ħażin mela tajjeb. Ma nafx qed tiġbidlu l-ħsajja. Ejja ma jistax għaliha. Jien bħal meta tiġi t-tifla, Berka kienet tiġi t-tifla, kienet għadha xebba, dak jaf idoqq da di, x'idoqq hi dak. Dak, DJ! Eh, dak jaf idoqqax DJ. Iddoqq id-diska, DJ għax ipoġġi d-diska hekk. Ġifieri l-ewwel semmejna li mis-sittin għas-sebgħin l-ewwel theddida kienet il-jukebox, illum għandkom ħafna affarijiet li jheddu. X'inhu l-futur tal-mużiċist live f'Malta? Jiena hekk ma jgħidu, ma jgħinhomx il-media, Hekk il-media ma jgħinhomx. Il-mużiċisti li hawn ftit, ftit li tista' tgħidilhom mużiċisti kapaċi, kapaċi iħalluha ta' barra. Ftit tgħoddhom fuq fuq id waħda. Se titilfuhom. Imma mhux bilfors ikunu ftit jekk illum hawn ftit stabbilimenti fejn idoqqu live. Le, le, le, le, għaliex? Għax illum il-mentalità tal-poplu tal-lum, il-media kisrithielhom moħħhom. Inti fis-sixties ma kontx tisma' dat-twerġi u l-għajjat u kif tara huma sejrin hekk u. Qed tisma'? Ma tismax. Ma kontx tisma'. Kont tisma' big band. Għax morna lura. Imma mhux il-mużika evolviet. Le, il-mużika evolviet, evolviet, tħasset il-mużika mis-sixteen 'l hawn. Meta ħarġu l-Beatles. Issa l-Beatles kellhom għandhom song sbieħ. Imma llum marru avant-garde, kważi, avant-garde. Jien fis-sixty kien hawn Kien ħa lqgħu Malta, daqqejt jiena, l-ewwel wieħed li kont daqqejt. Avangard, ma' Charlie Camilleri. Għax dak kien avangard, fhimtni? Free form. Fhimtni? Kienet tindejjaqni. Għal ferm għolija, għandek tliet kors, żewġ kors, se tvarja fuqhom. Bum bum bum bum. Iddur, iddur magħhom. Mhux melodija u timprovizza fuqha, tagħmel melodija oħra fuqha ġifieri. Fl-ifom, għadda zoppop, u ta' bħed sejjet u da. Issa, dik, jimma, ma qbilx li hija biċċa minn ġazz. Għasna fora d-deska tal-lum. Fejn il-melodija? Tista' tgħidli fejn il-melodija tal-lum? Fejn huma l-melodiji? Fejn huma? Tlet kors, erba' kors li żjed. Fejn, dan mhux li jisaqsi, saqsi mużiċisti fibni kbar. Ma hux melodija llum. Llum tisma' jew qisu ħarbi, jew ma tifhimx ħaġa, jew ta' bu bu bu bu bu sejjer hekk. M'hemmx melodija. U l-media ħassret iżjed lill-mużiċist. Jien kontri għall-media. Il-media ma li nisma' dawk. Jien anki ċertu festivals ma nismaħiex. Naqbad il-headphones u nisma' l-jazz. Għax dak, dak li nħobb. Li nħobb jien, li jogħġobni u nitgħallem. Bl-ieħor ma nitgħallem xejn. Bl-oħra jfarrak li widnejja u moħħi. Sam, illum kemm għandek żmien? Tmenin, ħajraq tmenin f'Awwissu. Il-Bambin irid pitada għandek kunċert hawnhekk. Wara l-kunċert, il-futur ta' Sammy Murgo? Dak issa ma nafx. Xi ħsieb għandek? Ħsieb ta' xejn. Jiġifieri jiena nirringrazzja lil Dominic Gaja, tifel il-kuġin, għax li ma kienx għalih la s-CD u lanqas dal-konsert ma kont nagħmel jien. Hu kien ilu jgħidli, Sam, għen nagħmlu CD. Għamilna darba CD jiena u u ġie Alex Manché, ġibtu guest għax dak kieku pjaċir qisu rebaħ lotterija, fhimna, għax raġel tajjeb ħafna. U issa ħriġna das-CD, l-aħħar CD, li ma kienx għalihom, għalih u għal Noel Grech. La CD u laqas dal-konsert. L-iktar Dominic għax Dominic jitħabat ħafna. Miskin. Jiena nirringrazzjahom. Nirringrazzjahom minn qalbi. Qiegħed iddoqq x'imkien bħalissa regolari? Nhar ta' Ħadd ġieli nkunu każin tal-Furjan għandu u xi diġġazz. Pija, jew kolli ma' Dominic pereżempju, daqqejna Mother's Day u daqqejna l-Għid. Ġifieri m'għandekx imkien residenti? Le, le, le. Fimtna? M'għandix jiġifieri imkieni. Ma ma' Dominic nieħu pjaċir ħafna nduq għax naf rasi mistrieħa ma' min sa nduq. Fimtna? Għax tisma' kors sbieħ u da, nieħu pjaċir, mhux għall-flus biss imma Biex tmur iddoqq trid tiddoqq, mhux għall-flus, għal tieħu pjaċir u sodisfazzjon għalik u għan-nies. Hemm xi ħaġa oħra, xi parti oħra mill-karriera tiegħek li ħallejnija barra? Ma nistax niftakar jien bħalissa ma. Ejja nsemmu l-Manxie. Issa Manxie dik oħra. Manxie ix-xiħ u Manxie t-tifel għidli. Mela, Manxie ix-xiħ, in-nannu ta' Alex Manxie, Dak kien pjanista kunċertista. Sami Galea kien jitgħallem għandu. U kien jgħidli, Imxi miegħi! U kienu joqogħdu Dingli Street. U kont immur miegħu jien. Ta' Sliema. Ta' Sliema. U dak kellu orkestrina żgħira. U da sabiħ qallu, qallu, Maestro, qallu, da, qallu l-kuġin tiegħi, qallu, għandi pjaċir. Qallu, da jduq il-volin. Iva! Qallu, għandi orkestrina żgħira ma tiġix? Il-mara ta' Dassu l-Bast kienet iduq il-fdolin ukoll. U kellu l-kistja, u mort xi tliet darbiet biex ingħidlek, imma mbagħad ma mortx iżjed, għidtlu, għax trid tmur tas-Sliema, tiġi tkun tgħaddi bil-fdolin. Issa meta jien qabad naħa tat-tajjeb, lanqas kont naf jiġifieri, kont mort għall-isptar bagħtu għalija. U kien. Kemm qed ngħidu snin wara. Snin wara, żgur, dan mbagħad qed ngħidlek fin-1997. U mbagħad, dak f'dak iż-żmien kienu xi ngħid din, fifty two, fifty two, fifty three, jiġifieri. Mela, imma mbagħad intqajt ġimgħa t-tifel tiegħu ma' Alex u konna qegħdin ġo kamra ġo l-uffiċċju tiegħu. Mat-tifel tat-tifel terġa'? Da żgur mat-tifel tat-tifel, mat-tifel tat-tifel, fimni? U da qiegħed ikellem Pegasus, il-waħda kien għandha Alex Manxè U qallu, Take care of him, kien hemm Taljan għalija biex jgħarref dak. Għadtlu, Who's Mister Marche? Qalli, Jiena. Għadtlu, Jien kont indoqq mal-Papa tiegħek. Qalli, Fejn? U qed nara, qalli, Dak in-nannu. Għadtlu, Nannu? Jeżistu l-Papa tiegħu jien. Qallu take care, take care of her, u kompla miegħi, u minflok qed jistenna. X'kien, x'għamilt u m'għamiltx u xi da, ma qalali għal għandha bżonn ta' bypass, insomma qal għandilha by two jew by three kienet. Qallu all right. Għadtlu x'temp, x'temp, qalli xejn qalli. Qalli qed ngħidlek jiena. U baqa' qalli, Issa trid tidluq miegħi ta? Tlluq ħa ngħidlek waħda. Għax dan qalli, Ninety, ninety seven, ninety eight per cent fuq l-operazzjoni. Fhimtni? Jiġifieri hundred per cent, ma jgħidlekx hundred per cent li ħadd fih sew. Qallu, Imbagħad hemm two per cent qalli jista' jtik stroke. Risk. Tlluq ħa ngħidlek waħda. Jekk itini stroke ħallini nitlaq. Għedt għax la nix indoqq miegħek u lanqas indoqq ma' ħaddieħor, għadtu nix iqislu. Għedtlu ħalli nitlaq. Qalli no, qalli, qalli you, you're gonna be strong man, qalli, qalli strong man. U wara l-operazzjoni, inti u Alex Manchea? Mbagħad għamilt l-operazzjoni, wara dak suppost għandek six weeks. Fimtha? Imma jien sadattant iddejjaqt id-dar, provajt Insow is-saxophone sadattant. U bdejt nippruvah. Għamiltha fit-twenty fifth January. First March ħriġt indoqq. Għedtlu isma' bdejt indoqq ta'. Qal Zitru? Għedtlu yes. Qalli mela niltaqgħu. U ili jiġifieri eighteen, kważi nineteen years immur għandu. Kol kemm? Kull nhar ta' Tnejn. Meta jkun ġifieri, jekk ikun nhar ta' Tnejn proprja, immaġina li jsifer, jew jiena li ma nkunx nista', fimna? Jiġifieri. Pita, Dak il-bambin irrid nisimgħu l-istorja min-naħa l-oħra. Ejwa, ejwa, sa tisma' lilu jgħidlek, jgħidlek. Hawn xi mistoqsija mill-floor? M'hawn ħadd? Veru m'hawn ħadd.